se razdružimo sa temom koju smo naslovili odabrani ajeti, druženje sa odabranim ajetima iz posljednjeg kuranskog džuza, poznat kao džuz amme. Kao što ste navikli mi uvijek na početku spomenimo nekoliko razloga zašto govorimo o ovoj tematici. Prva stvar, velik broj nas taj posljednji džuz uči od malih nogu kako u Mejtefu po nekim natjecanjima i svakako to je džuz u kojem su one kratke sure koje većina nas poznaje. Pa je lijepo da kada učimo te sure određene ajete razumijemo kako bi to ostavilo na nas traga. Pa je to jedan od glavnih razloga zato što velik broj nas određene suri iz tog džuza poznaje, a velik, velik broj nas možda i cijeli džuz poznaje. Isto tako, večerašnje predavanje pokušat ćemo, da bude dijelimično praktično. Jer dosta puta nam se dešava, slušamo predavanje i, hajde da kažemo, možda za dva ili tri dana to zaboravimo. Korist je sekundarna, ojačamo svoj ima, nešto novo naučimo, vratimo se kući i to je to. Dok večerašnji ders ima za cilj da naučimo kako živjeti sa Kur'anom od sad pa sve do sudnjeg dana. Praktično, kako iz Kur'ana crpiti pouke i poruke. Pogotovo iz ovih kraćih sura. Isto tako, ovo predavanje ima za cilj da oživimo jednu praksu koja je kod nas dobro zapostavljena a to je nešto što u arapskom svijetu danas doživljava jednu veliku ekspanziju, takozvani tedebur. Razmišljanje o Kur'anu. Allah Đešanu kaže u više kuranskih ajeta la je el Kur'an. Zašto oni? Allah se čudi. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Pa ovo predavanje ide u pravcu da se mi naučimo razmišljati o Kur'anu i kur'anskim porukama. I na kraju, svakako jedan od razloga jeste da pokušajemo kroz ova predavanja probuditi svijest ummeta, muslimana, bošnjaka o bitnosti Kur'ana, o našoj potrebi za Kur'anom. To su samo neki od faktora, vjerujem da samo jedan od njih je dovoljan da govorimo večeras o ovoj tematici. Prije nego počnemo govoriti konkretno o ajetima, probranim ajetima, mi ćemo možda i svake sure, i to ne i svake sure, uzimat ćemo samo po jedan ajet. Jer je mnogo ajeta i mnogo je svakako sura u ovom džuzu. Ali prije toga, nekoliko praktičnih savjeta kako živjeti sa Kur'anom. Jer Kur'an je kao što znamo, Allah objavio da živimo po njemu. Nažalost, velik broj nas, Kur'an ili ostavi negdje na rafu ili ga uz Ramazan malo čita, ali jednostavno nismo postigli onu korist, a to je da crpimo iz Kur'ana pouke i poruke. Da Kur'an jača naš iman. Da na namazu, kada klanjamo, da zaplačimo. Da osjetimo nakon namaza da nam je iman porastao da nakon učenja Kur'ana osjetimo da smo bolji, da smo jači i tako dalje. Pa da vidimo šta su islamski učenjaci kazali kako praktično živjeti sa Kur'anom. Prva stvar, moramo svakodnevno ostaviti dio svoga vremena da se družimo sa Kur'anom. Znači zapamtite večeras jednu stvar. Kur'an treba da nam bude vazduh. Kao što ne možemo živjeti bez vazduha, isto tako treba da dođemo na nivo da moramo svaki dan da se družimo sa Allahovim govorom. Kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, da su vaša srca čista ili da su naša srca čista, ne bi se mogla zasjetiti Allahovog govora. vi vidite kako nekad ljudi, govor nekih učenjaka, filozofa, pisaca, određenu knjigu, kaže, pročitao sam je deset puta. Jer, kaže, to je bio čovjek, veliki filozof, veliki mislilac i tako dalje. Zamislite onda kakvu pažnju treba posvetiti Kur'anu kao Allahovom govoru. Jer, braću moja draga i cijene sestre, velik broj ne zna, velik broj nas ne zna tu činjenicu, da svi poslanici su imali neku nadnaravnu stvar, takozvanu mu'đizu kako bi ljudi povjerovali u određenog poslanika. I sve te muđize su nestale sa smrću poslanika osim jedne muđize. A to je muđiza Kur'ana. Boži poslanik imao muđizu i ona je ostala trajna do sudnjeg dana, a to je Kur'an. Pa mi imamo veliku blagodat da nam je Allah Đelešanu sačuvao taj Kur'an. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu kada bi mi ovaj Kur'an objavili kakvom brdu, ono bi se od straha pred Allahom sa zemljom znači sravnilo. Brdo koje mi mislimo da nema dušu, ono bi se od straha prema Allahu sa zemljom sravnilo, a šta mislite onda kakav trag treba da ostavlja Kur'an na naša srca? Pa prva stvar moramo, kao što imamo vird, na Whatsappu i na Viberu i na Facebooku pregledat dnevnik prvi, drugi, pa treći, pa reprizu, e imamo tako, moramo imati toku dana 15, 20 minuta, pola sata, sat vremena da se družimo sa Kur'anom. Prva stvar. Druga stvar, najbolje je ko može da razumije Kur'an direktno poznavajući arapski jezik. Ako ne poznajemo, onda ne smijemo sebi dozvoliti, kaže, znam učiti u Kur'anu i uči samo arapski. Nismo postigli skoro pa ništa. Jesmo, imamo sevap, imamo beričet, ali po Kur'anu se mora živjeti, a da bi živjeli moramo razumjeti. Pa čitati prijevod Kur'ana. Iščitavati prijevod Kur'ana i insan će, kao što ima nagradu kada čita knjige fikha i akide i tefsira, imat će kod Allah Đelšanu nagradu što je čitao prijevod Kur'ana. Nemoj da vas ko ubijedi, ne daj Bože da, je to, da to nije ibadet. Čitanje prijevoda Kur'ana je ibadet. Treća stvar, imamo danas, elhamdulillah, olakšice, da pored sebe imamo tefsir. Pa ko može da nabavi tefsir Ibnu Kefira, imamo od neki dan, fala Allahu Đelešanu, da Allah Đelešanu nagradi našeg šeha Abdrahmana Kuduzovića, imamo aplikaciju na internetu kompletan tefsir od Ajdul Karnija, jest to savremeni učenjak, ali on pokušao da i Kur'an onako kako današnjem vremenu treba da ljudi pročitaju samo šta je značenje određenog kuranskog ajeta. Pa da imamo pored sebe tefsir. Kako bi razumjeli određene ajete, jer imate podosta ajeta u Kur'anu, ako ga pročitate nećete ga razumjeti. Čak ga ne razumiju ni Arapi. Zato i postoji nauka tefsir pa se vratiti nekad na tefsir. Isto tako, što više u početku učiti sure koje su objavljene u Mekki. Govorit ćemo o tome jedno poglavlje posebno. Imate u islamu nešto što se zove mekanska objava, imate objava medinska. Mekanska objava ima dosta sličnosti, dosta sličnosti sa vremenom u kojem mi živimo. Pa je dobro u početku da čovjek što više uči sure objavljene u Meki. Govorit ćemo o tome detaljnije. Isto tako, kada naiđete na neki ajet, a to ćemo večeras pokušati praktično pokazati kako ide, ponoviti ga više puta. Allahu poslanik, ja rab, ja selam, ja selam. Cijelu noć klanja i ponavlja jedan ajet. Ali to je slast. To odgaja srce. To odgaja dušu. Elem ja'lem bi enna Allahe Zar ne zna on da ga Allah non stop vidi? Pa staneš na namazu i počneš ponavljati. Elem ja'lem bi enna Allahe Zar on ne zna da Allah vidi? Ja Rab. Pa ti taj aje čisti srce. A, hoću u kladionicu. Allah vidi, ja rab. Hoću gledat seriju, Allah vidi. Hoću tamo doda 16 frendica na Facebooku, Allah vidi. I čisti srce. A srce ima zavisti, komšin sin položio fakulteta moj, ne zna, sufare. Hm, jo, kako njegov moj nemere. A ovaj ajet, zato što Allah zna šta je u tvom srcu, pa čisti prljavštinu srca. I tako dalje. Pa ponavljanje ajeta je veoma bitan način uzimanja korist. Nekad pročitaš ajet, on je toliko težak, ali ti jednostavno si brzo preko njega preletio. Ali vratiš se jednom, pa dva put, a Allah otvara nova značenja. Svaki put kad pročitaš ajet, dolazi novo značenje. u Islam ibn Taymi, rahmetullahi alihi, kaže, prije nego što počnem tesiriti jedan ajet, ja pročitam stotinu tefsira. I rekao je pred, kraj svoga života, jer je bio u zatvoru i mnogo je vremena provodio u Tedeburu, razmišljajući o Kur'anu, kaže da sam znao kakvu slas nosi Kur'an, a on je to znao i kako. Kaže, mnogo više bi vremena u svom životu posvetio Kur'anu. Taj Ibnu je Allah Đelešan najbolje zna na kojeg se nakon kojeg se nije rodio takav insan u umetu. On kaže kamo sreće da sam više vremena posvetio kamo sreće da sam više vremena posvetio Kur'anu, Tedeburu i Tefsiru. Isto tako, neprestano imati na umu da je to Allahov govor. Ne čitaš govor pjesnika, niti filozofa, niti mislioca, ti čitaš govor svevišnjeg Allaha, sveznajućeg. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah je svemogući. Wa men ahsanu min Allahi qila. Ako bolje govori od Allaha, pa da imaš na umu ja rab, ja čitam govor koji kad bi se objavio brdu, brdo bi se u prašinu pretvorilo. Pa da imamo na umu isto tako da se ti ajeti nama obraćaju. Svaki ajet, većina ajeta u Kur'anu, osim malo broja, takozvani ajeti koji su specifičnosti za poslanika, većina ajeta u Kur'anu se obraća cijelom umetu. Pa da svaki ajet kad pročitaš kažeš gdje sam ja kod tog ajeta. Gdje je taj ajet u mom životu? Vidjet ćemo poslije. Allah Đelšanu kaže a ako ne ostavite kamatu, eto vam rata od Allaha i njegovog poslanika. Ja, subhanallah. Pa kako danas musliman, velik broj muslimana, veoma lahko potpiše kamatni kredit? Zamisli da ti neko kaže, ako potpišeš kamatni kredit, dva rogata ovna će se protiv tebe pobost. Ja, rab, kako ću protiv dva ovna, ubići me. Da ti kaže, protiv deset policajaca se valjaš potuć ako potpišeš taj kredit. Bili ga potpisao? paša protiv jednog, nemaš kamor, protiv deset. A eto vam onda rata od mogućeg Allaha Đelešanuhu. Pa da znači, vraću moja draga, postavimo sebe u situaciju da se nama ajeti obraćaju. Isto tako prisustvovati dersovima, predavanjima, naučnim sjelima gdje se tumači tefsir. Vi imate, ja ne želim da navodim ovdje ciljano, ali imate u samom Sarajevu više katedri, više dersova gdje se tumači Kur'an. Jedan od daija već sedam ili osam godina ima komentar Kur'ana u Sarajevu. I eto, sad su u ame pred kraj. Cijeli Kur'an protumačen u Sarajevu. Pa odlaziti na takva mjesta. I na kraju, doviti Allahu Đelešanhu da nam otvori srce ka Kur'anu. Allahu poslanik ali se selam je najbolji insan, ali je dovio وَجْعَلِ اللَّهُمَّ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِ Gospodaru učini Kur'an proljećem srca moga. Pa da čovjek dovi Allahu da dopusti da kuranska uputa dođe do njegovog srca. Svakako, za kraj, čuvati se grijeha, i o tome ćemo poslije malo govoriti, jer su grijesi najveći uzročni koji sprečavaju dolazak kuranske upute ljudskom srcu. Znači najveća zapreka zašto Kur'an na neko srce ne može djelovati jesu grijesi koji su se ispriječili između srca i Kur'ana. Sada se vraćamo u onom našem momentu kratko, mekanski period. Kažu islamski učenjaci, kada govori o Kur'anu i kada govori u tefsiru, neminovno govori o podjeli objave. Pa kažu, sve što je objavljeno poslaniku prije Hidžrije zove se Mekanski period, a sve što je objavljeno nakon Hidžrije je Medinski. Makar nešto bilo objavljeno u Meki, nakon Hidžrije ono se smatra Medinski. Pa određeni ajeti koji su objavljeni Božijem poslaniku, na Arefatu, u Meki, kada je Boži poslanik bio na hađu, oni se smatraju meka, medinski. A ajeti, znači, koji su objavljivani prije hiđe su mekanski. Kažu islamski učenjaci, mekanska objava ima svoje odlike. I ja kažem, ali volio da me dobro shvatite, da neko ne pomisli da Pezić smatra da je danas naše društvo kao mnogoborci u Meki, ne. Ali ima sličnosti. Pa je zato dobro i zato učenjaci danas i govori da je dobro da se u početku ljudi više druže sa mekanskom objavom. Zašto? Zato što u mekanskoj objavi se mnogo govori i poziva se u teuhid, u monoteizam. Vjerujte da to nama danas treba. I danas naša djeca u školi uče da je čovjek nastao od majmuna. I vjerujem da ste mnogi vi slušali taj moj naučni odgovor – da li je čovjek nastao od majmuna? Ako je nastao od majmuna, kom je dedo i nene od majmuna, nek ide u Afriku, nek traži tetiće i amidžiće. Meni nisu ni dedo, ni pradedo. Mi smo, Allah Žešanu je stvorio Adema, alaih je selam i čovječanstvo je nastalo od Adema. Kakvi majmuni, kakvi montirači i to nije moglo nam osim majmunu u ljudskom obliku. E, pa se govori mnogo o teuhidu. Ko je gospodar zemlje i nebesa? Koga obožavati? Mi smo živjeli u periodu komunizma gdje se maksimalno ulagao trud da se ljudima iz srca izvuče klica vjerovanja. Pa nema ništa, nema Boga, nema ništa, ne može se ići u džamiju i tako dalje. Pa je nama potrebno da govorimo i da čitamo o teuhidu, o monoteizmu, koga obožavati i tako dalje. Ko je gospodar zemlje i nebesa? Vjerujte, ono sujevlje koje mi imamo u našim državama, ono je kako povezano sa ovim. Mačka pređe preko puta, čovjek upljuje sebe, upljuje šoferšajbu, pljuje lijevo, pljuje desno, kao danas ću imati saobraćajnu nesreću. Ja, rad mačka koja ganja miševe, zna da ćeš ti imati saobraćajnu nesreću, pa te prešla preko puta. Ali ljudi nisu svjesni da to udara u teuhid, ne zna gaj i osim Allah. Ta mačka ne može prijeći preko puta osim Allahovom dozvolom. Pa znači u našem društvu ima mnogo postupaka koji su žestoko u koliziji sa ispravnim vjerovanjem u Allaha Đelešanu. Isto tako, mekanski period ljude odaljava od širka. Mi nismo u datom momentu, u datom momentu iskušani sa nekim stvarima, ali umet, islamski svijet, je prepun kaburova kod koji ljudi dovu čine mejitu. To je širk. Ljudi oko kaburova tavav čini. Ljudi se boje mejita više nego što se boje Allaha Đelešanu. Ljudi ne smiju, ne smiju u kaburu da priđu, znači dođu prsima okrenuti, ne smiju mu okrenuti leđa. A mrtav čovjek dole zakopan. Pojeli ga crvi čovjek je već prije 300 godina. Čovjek se vraća nazad. Ja znam, slušao sam i to sam navodno nekim predavanjima, ljudi kad prave turbe, ne smiju u kaburu okrenuti leđa, već nabacivaju malter, nazi vako iza sebe na ogledalo. Ja rab, što se tako Boga ne boji kad je u pitanju kamata. Ne smije kaburu okrenuti leđa, već na ogledalo nabaciva ovako. Pa nekad i sebe zapršti malo pa su to opasne stvari, a to se liječi iščitavanjem ajeta koji su objavljeni u Mekki. Isto tako, Mekanski period je kod Arapa i kod njih je bilo nemoralnih osobina, pa Mekanski period liječi nemoralne osobine, a mi nemoralnih osobina imamo mi kao mala Bosna i Hercegovina, možemo izvoziti za cijeli svijet i da nama opet ostane da imamo za rezervi rata. Isto tako Mekanski period puno govori o proživljenju, jer su Arapi imali problem kako da će čovjek umrijeti, istruhnuti i da će ga Allah proživjeti. Danas imate bošnjaka, muslimana, kaže ma koje se od toga vratio. Pa takvima treba mekanski period da vide koje se od tuda vratio. Isto tako, mekanski period poziva na razmišljanje, što je danas i tekako potrebno. Zašto ljudi ne pogledaju u nebesa? Zašto ljudi ne pogledaju u brda? Zašto ljudi u sebe ne pogledaju? fi enfusikum, efele tubasirun. Zašto u sebe ne pogledate? Vi u sebi imate dokaze Allahove. Pa znači treba, mekanski period nam danas treba da se osvijestimo. Isto tako, mekanski period govori o džennetu, govori o džehennemu i govori o svojstvima ljudi dženetlija i džehennemlija. Pa to nama treba svakako. Isto tako, Mekanski period nerijetko govori i o poslanicima prethodnim i razlozima zašto su njihovi narodi uništavani. I to nama danas treba. Mekanski ajeti su u velikom broju slučajeva kratki i dosta puta počinju sa o ljudi. Znači obraćaju se cijelom čovječanstvu. Za razliku od medijinskih ajeta koji su dugi, Većinom počinju o vjernici i većinom govori o propisima. Nakon toga, evo, uvodno je bilo 20 minuta, prelazimo konkretno ajet 1 iz suri en nebe, znači počinjemo od kraja džuza. Kaže Allah Đelešanu, inne džehenneme kanet mir sada, li tagine me'aba, fine fiha ahkaba, la zukune fiha berden, wala šaraba, إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا Tako mi Allah čovjek kada bi uzeo ovaj pasus i razumio ga i ponavljao ga. Allah Đelšanu kaže o sudnjem danu, tog dana će, kaže, džehennem u zasjedi biti, on će biti prebivalište litagin, nasilnicima, nepravednicima. Nepravde, nepravda može biti u kući. Čovjek ima porodicu nepravedan prema supruzi. Supruga nepravedna prema mužu. Nepravda prema djeci, prema komšiji i ide tako dok dođe do nepravde na državnom nivou. Pa znači ovdje nam Kur'an pojašnjava da je jedno od svojstava džehennemlija nepravda. Pa nam Allah Đelešanu u ovim ajetima, samo da kažemo neke od ovih ajeta, kaže Innehum kanu la jarđune hisaba. Oni nisu mislili da će račun polagati. Jarab, staniš u noćni namaz i ponavljaš ovaj ajet. Innehum kanu la jarđune hisaba. Da li ja, da li ja u svom životu razmišljam da ću ja polagati račun? Da li ono kad idem u onu kladionicu, da li meni na umi da ću ja zato polagati račun? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Oni nisu mislili da će račun polagati. A interesantan je kraj, kaže Allah Đelešanuhu, kulle ahsaynahu kitaba, Ja Rab. Da čovjek osjeti. Kaže Allah Đelešanuhu, a mi smo sve potanko zapisali. Niš da staniš na ovaj ajet i ponavljaš ga stotinu puta. Wa kulle še'in ahsajnahu kitaba. Danas si dodao 16 frendica, paša meleci zapisali. Valja ti zato odgovarati. Danas si gledao serije, meleki zapisali. Danas si nekog prevario, meleki zapisali. Uradio si dobro, klanjao si, postio si, dao si sadaku, nekome si nazvao selam, sklonio si papir s puta, meleci su zapisali. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ kitaba. Tako mi je Allah da čovjek samo ovaj ajet nauči. I samo njega ponavlja. Da život svoj promijeni. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ kitaba. Sve što radi insan, sve je zapisano. Kaže Allah Đelešanu u suri An-Nazi'at فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Allah Đelešanu navodi stanovnike dženneta i stanovnike džehennema i dva opisa. A kaže oni koji su emamen taga, bili nepravedni, prekoračavali Allahove granice. Tuhjan u arapskom znači prekoračiti granicu. Pa malo, malo prekoračio Allahovu granicu. Allah Đelešanu kaže, o robe, ne idi tamo. Hoću. Prekoračavu granicu i kaže, وَآثَرَ الْحَيَاةَ دُنْيَا Davo je dunjaluku prednost nad ahiretom. Fa Njima će, kaže, džahennem biti boravište. Uči ezan, i igram igrice. Gledam serije. Jel to davanje prednost dunjaluku nad ahiretom? Ode, kaže, na koridu. Ode ovdje. Ode ondje. Davanje prednost dunjaluku nad ahiretom. Pa ovo je zabranjo, pa nema vezi. Ovo je haram, nema vezi, samo nek se nule tamo dodaju na žiro računu. To je davanje prednosti dunjaluku nad ahiretom. Pa znači dva opasna svojstva. Prekoračavanje Allahovih granica i davanje prednost dunjaluku. Kada god te pozove duša, da dadneš prednost dunjalku nad ahiretom, ti nam padne ovaj ajet. Tako mi je Allah da čovjek ustane noćni namaz i da ponavlja ovaj pasus. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى جهنم يا رب يا رب mogu يا تو تربت جهنم Džehennem čija vatra je 70 puta jača od dunjalučki. A kaže Allah Đelešanu, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونهى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى A onaj ko se bude bojo stajanja pred svojim gospodarom i bude se u protjevima kojima duša poziva, njegovo mjesto će džennet biti Arab. Pa da se postaviš pitanje. Da li ja strahujem od stajanjem pred Allahom? Kad one frendice dodajem, do sad više ponavljate te frendice. Kad onu sliku postavim na Facebook, kad odijem uplatiti tamo u kladionicu, kad uplatim kamatu, kad gledam filmove, da li ja znam da ću stajati pred Allahom? Kaže Allah poslanik u hadisu Tirmizije, neće se pomjeriti čovjek na sudnjem danu ispred gospodara dok ne odgovori na četiri pitanja. Prvo pitanje o životu kompletnom, svaku sekundu. Da li mi razmišljamo tako vam Allaha o tome? Pa da staneš na noćni namaz i da učiš ove ajete. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يا رب dva svojstva. Ko bude strahovo da će stajati pred Allahom i toga spriječi od grijeha i ko se bude suprostavljao duši njenim prohtjevima, njegovo mjesto će biti džennet. Ja rab, sa društvom, sa Muhammedom alihi selam, sa Ebu Bekrom, sa Osmanom, sa Halid ibn Velidom, sa Ibrahimom, sa Jusufom, sa Junusom. Ja, rab, dvije stvari. Suprostavljanje duši. Danas je vrijeme, danas su ljudi u velikom broju slučajeva, tako mi Allaha. Volio bi da nije tako. Gori od stoke. Allah Đelšanu i kaže u Kur'anu Belhum adal i gori od stoke. Šta god duša zatraži, evo, natrpaj samo u usta. Nema ili halal, je li haram. Samo se odazovi duši. Kaže Allah Đelšanu u suri, Jusuf, inne nefsele enaratum bisu. Duša poziva zlubolan. Duša neće reći, ajde ustani na saba. Ona kaže, a što je fino spavat, pokri se po glavi da ne čuješ ezan. To je očetanje od duši. Ali treba, treba tada ručnu. Treba se suprostaviti prohtjevima. Ali kad ti nam padne šta? فإn al džennete hijel me'wa. Džennetske ljepotice, uživanja, rijeke i tako dalje. Moramo skratiti, idemo dalje. Kaže Allah Đelešanu u sljedećoj suri فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مْرِينٍ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي يا رب da čovjek stani ove ajete uči. A kada nastupi sudnji dan, čovjek će pobjeći od svoga brata i od mame svoje i od oca svoga i od sina svoga i sinova svojih i od supruge svoje. Pet najbližih kategorija čovjek čovjek od svih pobjeći. Danas slušam komentar jednog šeha, na vami si, tumači zašto će čovjek pobjeći od svoje rodbine. Neće čovjek bježati od nekoga iz zemci. Zato što ti tome iz zence nisi ništa dužan. Bježiš od najbliži, jer će oni tražiti ono što si prema njima pogriješio, on će tražiti da naplati. Tvoja mama, bježiš od mami da ne zaišće ona. Bježiš od svog djeteta, od svog oca. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni boli, bosi i goli i neobrezani. Tri svojstva. Bosi, i goli i neobrezani. Kaže Aisha, Allahu poslaniće, muškarci i žene zajedno, kaže Aisha, stanje je mnogo teže da bi neko nekoga gledao. To je sudnji dan. Da će čovjek bježati od svoga djeteta. U drugom kuranskom ajetu i redni ajeti pojašnjavaju drugi. Kaže, čovjek će toga dana Women fil ardi džemi'an thumme junđi. Čovjek bi dao svoje dijete. Eto vam dijete, nek ide gori, samo nemojte mene. I oca, i majku. I dao bi, kaže, sve na planeti, samo daj da se ja spasi. Pa da čovjek počne ponavljati ove ajete. Ja, rab, šta sam spremio za taj dan kada ću bježati od svoje majke, od svoga djeteta? Jesam li spreman za taj dan? Ili provodim vrijeme na Facebooku i na serijama i filmovima i tako dalje. Isto tako, Allah Đelešanu u sljedećoj suri kaže u zadnjim ajetima o Kur'anu In huwa illa zikrun lil alamine limen ša'e minkum en Govoreći o Kur'anu, Allah Đelešanu kaže A on nije ništa drugo osim opomena, savjet cijelom čovječanstvu svjetovima, i ljudima i džinima. Onima koji hoće da idu pravim putem, kaže Allah Đeršanu u suri El Isra, إن هذا القرآن يهدي aqwam. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Pa je Kur'an, braćo moja draga, lijek za nas, za našu dušu, zato naše duše i naša srca da znaju govorit, da znaju pričat. Samo bi nas proklinjali što vrijeme provodimo po filmovima i serijama, nismo i nahranili govorom uzvišenog Allaha Đelešanu. Pa nam ovaj ajet jasno otvara zašto je Allah Đelešanu objavio Kur'an. Kao opomena čovječanstvu. Onima koji žele da idu pravim putem. <clears throat> Zato, braćo moja draga i ciljni sestre, Čovjek treba u životu maksimalno da se trudi. Sa Kur'anom, učeći, razmišljajući i tako dalje. Isto tako, kaže Allah Đelešanuhu u sljedećoj suri, Ja ejuhel insanu, ma garrake bi kel kerim. Kaže Allah Đelešanuhu o čovječe, zašto te obmanjuje to što je tvoj gospodar milosti? Ja, rab, Velika većina ljudi danas zašto su nepokorni? Obmanjuje ih Allahova blagost i Allahova milost. Kaže, Allah je milosti. Pa Allah Đelešanu ovdje prijeti, kažu islamski učenjaci, ovaj ajete prijetnja. O insanu, zašto te zavarava Allahova milost? Allahova milost je velika. Ali kad velika? Kad se potrudiš i pogriješiš. Ali ti svjesno pogriješiš. Znaš da je to haram i ideš. Allah je milostiv. Allah i žestoko kažnjava. Allah je najbolju generaciju ashabe. Samo jedan prekršaj su radili. Kaznio ih da je 70 ljudi poginulo zbog jednog prekršaja. Pa znači, braću moja draga, hoćemo Allahu milost. Možemo i zaslužiti dobrim dijelima. Nikako grijesima. Zamislite da imate radnika i taj radnik mjesec dana ne dolazi na posao. Psuje vas, vrijeđa i I na kraju kaže, gazda, e, kaš plata, kad je plata? Odvamo da ti, da ti šamar zvizne kad je plata. nisi ti doći pitat kad je plata. E tako mi. Mi hoćemo gospodaru daj nam milost, uči jezan nećemo u džamiju. I mnogo drugih stvari, koliko imamo svjesno harama koji radimo. Dolaze praznici, koliko bošnjaci slavi novu godinu, koliko bošnjaka pije alkohol, koliko imamo naših sestara koji nepropisno izlazi napolje. Harama na svakom koraku i Allah je milostiv. Allah je milostiv kad vidi da se trudiš, plačeš, ali u svemu tome pogriješiš. Nadate se Allahu i milosti. Ali svjesno griješiš. Ne dolaziš na posao i daj platu. Ne može. Vjerujte da je to suprotno ovodunjalučkim parametrima, kamoli ahiretu. Pa zato, braću moja draga, da, mi vjerujemo da je Allahova milost velika. Malo prije slušam našeg šeha Adnana Mrkonjića. Nije bez cilja Allah Đelšanu u bismili, koju non stop učimo, rekao Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivi i samilosni. Da nam je neprestano na umu s kime mi imamo, hajde kažemo, kontakt. To je Allah milostivi. Oprostit će mi grijehe, oprostit će mi prekršaje. Ali ne da radim svjesno. Pa znači, braćo moja draga, vjerujemo da je Allah milostiv. Ali mi imamo toliko grijeha i kada se trudimo, da je upitno kako ćemo to sve prodeverati na sudnjem danu. A kako onda ako, ako radimo to svjesno? Pa da insan ustani na noćni namaz. Pa da ovaj ajet ponavlja. Ja ejuhel insanu, ma garrake bi rabbi kel kad su došli Fudail ibn Iyadu, kaže on njima, kada me moj gospodar, iako je to bio poznat čovjek po pobožnosti, bio poznat po ibadetu, bio poznat po ilmu, kaže mene ako gospodar upita, o Fudajle, šta je to tebe zavelo, kaže, reću tvoja milost gospodaru. Ali ne smijemo, braću moja draga, precijeniti taj moment. Allah je na dosta mjesta u Kur'anu kad govori o milosti, odma govori o kazni. Nebi ibadi, enni enel gafuru rahim. Obavijesti Muhammede, moje robove, da sam ja milostiv i samilostan, opraštam. Ali odmah drugi ajet. وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ Ali isto tako obavijesti da je što kažnjan. Pa znači čovjek treba kao ptica sa dva krila, jedno krilo da bude nada u Allahu milost, a drugo krilo strah od Allahove kazni. Pa insan, znači, braću moja draga, da ustani, da ponavlja ovaj O insanu, šta te to zavarava? Nemoj da se zavaravaš. Gdje su moji postupci? I tako dalje. Isto tako, kaže Allah Žešanu u suri, sljedećoj, Kella bel tukezibune bid din, wa inna alejkum lehafidhine kiramen katibine, jalemune ma tef'alun, to kaže što negirate sudnji dan, to nije ispravno. Ne velja tako. Nad vama bdiju naši meleci, časni pisari koji znaju ono što radite. Tako mi Allaha napravimo najmanji sebi ispit. Da li bi radili one grijehe koje svakodnevno radimo ako je u prisustvu tu naša majka, naš otac? Da li bi gledali nešto loše na televiziji? Da li bi se dopisivali s nekim s kime ne treba da se dopisujemo? I tako dalje. Pa kako onda se dopisujemo i radimo grijehe? Meleki pored nas neprestano, neprestano bdiju i sve zapisuju. Pa smo govorili prošli put na sudnjem danu prvo Allah i sve znajući. Ali insan hoće da raspravlja, pa je Allah Đelšanu dao evo meleci, evo meleci koji su sve zapisali. Pa on insan opet te prihvata, evo tvoji dijelovi tijela će svjedočiti protiv tebe. Pa insan treba da ove ajete čita i da sebe neprestano odgaja. Inna alaikum lahafidhine, kiramen, katibine, ja'lemune ma tef'alun. Pored vas su meleci bdiju, zapisuju sve što radite. Ne daj Bože, hoćeš krenuti gdje ne treba. Ja, rab, meleci zapisuju. Nama šta se desi, insan brzo zaboravlja. Uradiš grije prije tri godine, zaboraviš. Meleci ga nisu zaboravili. وَكُلَّ شَيْنَ أَحْسَيْنَاهُ kitaba I sve smo potanko zapisali. Isto tako, Allah Želšanu u sljedećoj suri El Mutafifin govori onima koji varaju kada vagaju. Pa kaže Allah Želšanu teško onima koji kada vagaju, varaju, zakidaju. Kada sebi, kaže, vagaju od drugih punu mjeru. Kada drugima oni varaju. I šta im kaže Allah Đelšanu? Ela javunnu ulaike ennehum meb'uthune li jumin azim jeume jakumu nasu li rabbil alamin. A zar oni ne znaju da će proživljeni biti? Nima teži riječi koju čovjek može čuti da mu neko rekne boj se Allaha doćeš na sudnji dan. Kod nas je to skoro pa normalno. A Allah Đelešanu zastrašuje, kažu komentator Kur'ana, ove ljude je odvelo u tom pravcu da varaju na vagi zato što nisu ubijeđeni u sudnji dan. Oni da vjeruju u sudnji dan, oni to ne bi radili. Pa insan da stane tako mi Allaha na noćni namaz i ove ajete da ponavlja. Ela javunnu ulaike ennehum Da sebe postaviš, zar ja ne znam da će biti sudnji dan? Jeume nasu li rabbil alamin. Kada će ljudi biti proživljeni prema svome gospodaru. Pa pogledajte, znači, kako Allah odgaja ljudsku dušu. Ovo su najjače infuzije koje će ti sutra pomoći da oboriš pogled, da ne gledaš nešto što je loše i tako dalje. Ela je ulaike, ennehum nebu'uthun. Neko ti nanio nepravdu. ti kažeš, a pa zar ljudi ne znaju da će biti proživljeni? Neko pomjerio među, neko ti udario auto, neko slago na tebe, neko potvorio te i tako dalje. Ela javunu ulaike, annahum mebu'uthun. Zar oni ne znaju da će biti proživljeni? Ne treba tako mi Allaha insanu teži bić, teži udarac od da ti neko rekne, boj se Allaha, neću ti halaliti na sudnjem danu. Isto tako, u istoj suri kaže Allah Đelšanu, kada govori o nevjernicima, kella inne kitabel fuđari lefisi džin, pa Allah Đelšanu kaže, kella bel rane ala kulubihima kanu jeksibun, ono što su oni radili od grijeha, prekrilo je srca njihova. Pa da ovaj ajet učimo, braćo moja draga. Gdje su naša srca? Kad smo zadnji put zaplakali u namazu? Kad smo zadnji put zaplakali učeći Kur'an? Naša srca su tvrda. Allah Đašanu opisujući židovska srca u Kuranu kaže Thumme kaset kulubuhum min ba'di fe kel hijjara evo ešeddu kasve. A nakon toga njihova srca su postala tvrda kao kamen ili tvrđa. Gdje su naša srca? Allah Đelšanu kaže ono što su radili prekrilo je srca njihova. To je ono što smo spomenuli na početku. Grijesi sprečavaju dolaza kuranske upute srcu. Allah poslanik u jednom vjerodostojnom hadisu poredi srce prepuno grijeha sa čašom prevrnutom. Kel kuz el muđahije. Prevrnuta čaša. Sipaj na prevrnutu čašu koliko hoćeš. U nju ništa ne ulazi. Tako ljudsko srce. Imaš insana, griješ i griješ. Ti kažeš, brate, nemoj, boj se Allaha. Ne nalazi puta ka njegovom srcu. Zbog čega? Zbog grijeha. Čuvajte se grijeha, oni imaju mnoge posljedice. Jedna od njih je poslije spomenuta. Kaže Allah Đelšanu, Kella innahum ar rabbihim, jaume idhin le Oni će tog dana, zbog tih grijeha, biti odvojeni od svoga gospodara. Pa kad god te pozove duša da uradiš neki grijeh, sjeti se, možda taj grije bude razlog da ne gledaš u svog gospodara na sudnjem danu. Isto tako, kaže Allah u suri El Buruđ, jedno veliko pravilo, historijsko, govoreći o narodima prije Božijeg poslanika, o ashabul uhdud, kaže Allah Đelešanhu, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Imate ako možete, nađite vremena, pročitajte suru Buruđi, njen tefsir. Ali Allah Žešanu govori šta je razlog zašto su ovi nasilnici ubijali ljude. Jedino kaže zašto su ubijali jeste njihov vjera u Allaha. I kroz historiju do dana, današnjeg i do zadnjeg, zadnje agresije na Bosnu, zašto su bošnjaci bili ubijani? Zato što ima muslimansko ime. Pa se Allah čudi, kao što kažu mu Fesiri, je li to jedini razlog zašto ljude ubijate? Vama nekamu minhum. Nisu im se osvećivali ništa osim što vjeruju u Allaha. Zašto su bošnjaci ubijani? Zašto su bošnjakinje silovane? Zašto logori? Zašto srebrenica? Samo jedan razlog. Zato što su muslimani. Pa nam ovo otvara oči. Kad te ljudi počnu napadati, vrijeđati. Volen terdo, ankel jehudu, volen nasara, hata te tebi amilletehum. Neće s tobom biti zadovoljni ni kršćani, ni židov, dok ne počneš slijediti njihovu vjeru. Pa insan, kada mu dođu određene kritike, potvore, laži, islamski terorizam, ovo i ono, a, ma znam, to je to. Onoliko koliko mogu da napadnu, toliko će i uraditi. Ali nema razloga drugog, osim vjera u Allaha, Đelešanu. Isto tako, Allah Žešan u sljedećoj suri, suri At-Tarik, mnogo ima korisni ajeta, svi ajeti su korisni, kaže فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقُ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ يَوْمَ تُبِلَ السَّرَائِرِ Kamo sreće da imamo vremena da u cijelu suru komentarišemo. Kaže Allah Đelešanu, a zašto insan ne pogleda od čega je stvoren. Od kaplice sjemena koja se izbaci. Danas sam išao namjerno po internetu da vam spomenim podatak. Kad bi insan htio da razmišlja. Vidjeli ste kako ima bošnjaka, neuzubila, toliko ga šeitan potpali da opsuje Allah. A insan je stvoren od spermatozoida, znate kolika je veličina spermatozoida, to sam danas našao na internetu, od 5 do 6 mikrometara. Šta je mikrometar? Hiljaditi dio milimetra. Ja rab, ne mene, mozak, treba, trebam stvarno sjest malo pa da skontam koliko je to. Hiljaditi dio milimetra je mikrometar. E takvi ti pet je spermatozoid iz kojeg insan nastani. Pala Đeršan kaže, zašto insan ne pogleda čega je stvoren? I taj mali spermatozoid prenese svu tvoju genetiku. Ja, rab. Ja, rab, ja sinoć navodim braću u tešnju. Ja, dok sam birvaktila imao kosu, pa ovdje sam jedan svrtak. U koji god se muško dijete rodi, ovdje svi svrtak imaju. Ja, rab, spermat. I još kaže, ličem uši na babu, povuko genetiko dede. kaže dedin u nos, oči mu nenine, sve taj mali spermatozoid, sve on to prenio. Vidio ste kad ljudi napravi robota. Tako robot hoda. isključiš ga iz struje i on viće, baj, baj, gotovo, ne mogu više. A pogledaj ljudske bubrege, pogledaj ljudsko srce, pogledaj Pogled, otiđite na internet, tako vam Allah je samo riječ čelija. Da vidite šta je čelija, od koje znači, je sačino ljudsko tijelo. I insan beuči, psuje Allaha i smijaje se sa vjerom, i smijaje se sa hijabom, i smijaje se sa namazom, teškom u džamiju, a nasto od spermatozoida. Innehu ala raj'ihi qadir a Allah je u mogućnosti da ga ponovo stvori. Kaže Božnjo, koji se otuda vratio? Kad čovjek istruni, kaj strugo, ko će? Allah je u mogućnosti da ga vrati. Pa da insan stane na ovim ajetima. A nakon njih dolazi najteži ajet. Jaume tubile serair, dan kada će se tajne raspakivati. Evo moj mobitel, ti sad imaš one šifre, Znači dođe haker, onaj profesionalni, on okreće 15 minuta i mre, ovo je nemoguće dešifrovati. Što će ti tolike šifre, bolan? A doće se na sudnji dan sebe šifra. Šifra na laptopu, šifra na mobitelu, šifra na, na ključu, šifra, sve šifrovano. Na sudnjem danu nema šifri. Pripremaj se za dan gdje nema šifrovanja. Jeume tubile sarair. Dan kada će se, ovo je po jednom prijevodu tefsira, Dan kada će se tajne raspakivati. Pa tajna u srcu, sjediš pored rata muslimana, a mrziš ga, on kad bi znao koliko ga mrziš, ispalio bi te na Mars. Na sudnjem danu valja kaza da si ga toliko mrzio. A to je sad tajna, ali će se na sudnjem danu Iqra kitabeke, evo ti tvoja knjiga pa čitaj. Pa dođeš kod ovih ajeta i počneš učiti ove kuranske ajete i sure فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقُ Nek insan pogleda od čega je stvoren. Hulika min ma'in dafiq, stvoren od kaplice sjemena koja se izbaci. Pa da insan svati koliki je. Pa da onda s druge strane ode u ajete koji govore o veličini Allaha. Pa da vidi onda imali ikakve racionalne mogućnosti. koliko smo mi potrebni za uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Allah Žešanu kaže u suri od duha O Allahu poslaniće, ma ahiret je tebi bolji od dunjaluka. Kada ne bi dunjaluk imao drugu mahanu osim što je prolazan. I kada ahiret ne bi imao drugu komponentu i Ajde da kažemo lijepu osobinu, osim što je vječan, to je dovoljno. Pa Allah Đelšan napominje svog poslanika i kaže Volel ahiretu, neke leke minel ula. Allahu poslaniće, ma ahiret je bolji tebi od dunjaluka. Pa kad te na nekim usibeti, neki da nedaće, ljudi ti lažu, potvaraju i tako dalje. Ahiret je bolji od dunjaluka. <clears throat> kaže Allah Đelešanu, u jednom od sljedećih ajta illa ma sha Allahu innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Allah kada sebe opisuje kaže on zna ono što javno iznosite i ono što tajite. Pa da insan stani kod ovog ajeta i da se zapita, da se odgoji, da ponovi stotinu puta. Allah zna ono što javno iznosim. Allah zna ono što tajim. Koliko bi naša srca naše grudi bile rahatnije da samo svastimo ove činjenice. Isto tako, kaže Allah Đelšanu, kad efleha men zekaha, wa kad habe men desaha. Uspjeće onaj ko odgoji dušu. Kad efleha men zekaha, onaj ko očisti dušu. Naše duše traži čišćenje. Vidite se kako mi imamo u laptopu, u mobitelu imate čišćenje onih virusa. Mi neprestano svojim očima kupimo viruse, grijesi, srce pocrnilo. Kaže Allah poslanik ljudsko srce kada uradi se grijeh, na njega stavi se tačka. Pa ako kaže se pokaje, ta tačka se ispolira. Nama treba poliranje srca. Ne možemo zapostaviti svoju dušu. Moramo pratiti njen hal. Zato Allah Žešanu kaže, uspio je onaj koji je odgoji Onaj koji je čuva, kad efleha men zekaha, čine, ibadetom, pokornošću, dobročinstvom. Jeste vidjeli kako se lijepo osjećate kad odete posjetiti bolesnika? Kad nekom dadiš Marku Sadaki, kad nekom je pomogniš, kad klanjaš namaz, kad učiš Kur'an, osjetiš nešto u grudima neopisivo. To je čišćenje duši. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا I propaj onaj koji zapostavi. Duša se prlja grijesima. Svaki dan filmovi, prevare, fejsbuci, slike. Samo se prlja, samo se prlja. E taj će, kaže, biti uništen. Pa moramo paziti na svoju dušu. Vidio ste kako mobitel, baterija, jel počne dole 15% ispod, daj punjač, halo, ugasit će se. A duša, naš iman, naše srce. Umro, ima, nema ga. Mi hodamo onako, ali nema ništa. Negit. Ništa. Pa moramo paziti na svoju dušu. Moramo je odgajati. Vidjeli ste kad čovjek ima jednu samo negativnu osobinu, hoće da se ostavi jednog poroka, rećemo duhan. Koliko vremena treba da to ostavi? Treba truda. E tako, braćo, moja draga i sestre, da bi insan dušu ukrotio. Znate, Uleme kaže, borio sam se sa svojom dušom samo u pitanju ihlasa desetine godina, dok nisam, kaže, ukrotio svoju dušu. Zbog koga radim ta djela? Zbog koga klanjam? Pazite, mi imamo problem da uradimo dobro djelo. Imamo problem da klanjamo. Ali kad već uradimo dobro djelo, zbog koga smo ga uradili? Allah Žešanu kaže u Kur'anu, lil musallin, teško se klanjačima. On klanja, ali klanja da ga drugi ljudi vidi. Mi o tome nikad ni ne pričamo. Daje ljude na govor sam da radi. A tek nakon, kad počne šta tek tada dolazi ovaj najveći problem. Boži poslanik kaže, strojicom ljudi će biti potpaljen, prvi bačeni u džehennem. Muđahid na Allahovom putu, Karija, Ali i onaj koji udjeljivu. Po, po drugom rivajetu znači. Radili djela, oni su bili u očima ljudi veliki, ali nisu čistili dušu, nisu ihlas imali iskreno radi Allaha pa se duša mora odgajati. Mora se insan hrvati sa svojom dušom, neprestano. Isto tako, kad dođu teški momenti, evo privodimo kraju, Allah Đelešanu kaže fa inne ma'al usri yusra. Inne ma'al usri yusra. Doista sa teškoćom dolazi olakšica. Dođu ti teški momenti u životu, djeca, bolest, neimaština, staniš na namaz i kažeš fe inne me al usri Inne me usri yusra. Kažu mu fesiri Kur'ana, ne može jedan musibet nadvladati dvije olakšice. Jer Allah Žešanu u dva ajta dva puta olakšicu spominji. Pa kaže, doista sa poteškoćom dolazi olakšica. I doista s poteškoćom opet dolazi olakšica. Pa kad dođu mu sibeti, ti staneš pred svog gospodara i kažeš fe inne mal usri Sad će ta olakšica doći. Ja imam plemenitog gospodara koji u sljedećem ajetu kaže Elejse Allahu bi ahkemil hakimin. A zar nije Allah najbolji sudija? Zar on nije najmudriji? Allah on kad te iskuša bolešću. Mi nismo svjesni. Kaže Allah u suri al-Bekara Asan u še'en, hajru Možda nešto mrzite, a to je hajr za vas. Wa asan hajru Kaže, možda nešto vi volite, ali to je zlo za vas. Pa insan nekad nešto žudi, žudiš, a nikako ti se ne da. Nisi svjestan da nije to dobro za tebe. Nekad nešto desilo se, pokvarilo se auto, Mm, što je se pokvarilo? Okasnio na avion, poslije kaže avion se srušio. <laughs> Alhamdulillah što sam okasnio. A na početku ti krivo što si okasnio. Ama ne znaš ti šta, evo iz ovog zida ne znaš šta je. Pa čovjek kad ga zadese teški momenti, teška situacija, ustaneš i klanjaš. Fa inne ma'al usri Sa poteškoćom dolazi olakšica. Doće olakšica od mog gospodara koji zna šta meni treba. Imate ljudi kojim Allah kada bi odobrio njegove dove, da mu da mjeta koji išće, to bio najpokvareniji insan. Daj, gospodaru para, gospodaru para. Da ti dođu pare, odmah bi sutra ošlo gdje ne treba. Bolje ti nek si tako u i čita život ćeš dobit i ekstra je. Allah zna bolan tebe. I obrnuto, ima ljudi, on je bogat, ne daj Bože da nema, on ne bi nikad u džamiju došao. Pa je Allah ahkemul hakimin. Kad učite tamo u suri Etin, Elejsa Allahu bi ahkemil hakimin. Zar nije Allah najprevedniji sudija? Neko ti nanio nepravdu. Doćemo na sudni dan. Elejsa Allahu bi ahkemil hakimin. Zar nije Allah najmudriji? I zakaj, braću moja draga, samo je onako nabrzeno nekoliko ajeta. Allah Đelšanu rekli smo u ovom džuzu govori da se Allah samo obožaje. Pa u suri El Bejdine kaže Allah Đelšanu govoreći o ehlul kitabijama وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ A njima nije bilo ništa naređeno, ništa, osim da Allah obožavaju i da namaz klanjaju i da zekija daju. Pa je, braćo moja draga, ovu srž našeg bivstvovanja na Dunjaluku. Nama nije ništa naređeno osim li'abudu Allahe, da Allaha obožaju. Pa svoj život moramo, braću moja draga i cijene sestre, uskladiti po onome što nam je gospodar naredio. Tri ajeta za kraj. Prvi ajet u suri Iza zulziletil ardu zilzaleha. Mnogi znamo tu suru, a malo o njoj razmišljamo. Kaže Allah Đelšanu فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى Ko uradi trun dobra, vidjet će ga na sudnjem danu. Kažu islamski učenjaci, ovaj trun je ona prašina u pustinji. Vidjeli ste kako su na zrnca sitna. Kada uradiš dobro kao zrnco sitno, vidjet ćeš ga na sudnjem danu. To je onaj podstrijek. Ali imamo drugu stranu. Ali ko uradi trun zla, vidjet ćeš ga. Nije veliko zlo. Uradiš trun, vidjet ćeš ga. Izvagat će se. Ma kaže, pa ja bi to njemu rekao u oči da je on tu, ali nema ga, sad ja njega malo onaj proprat. I onda priča o njemu 15 minuta, doćeš paša, polako. Misvak, olovka, znači bilo šta da uradiš što nije dobro, donijećeš na sudnji dan. Pa, je, pa su ovi ajeti tako balansiraju čovjek život. Uradio si, alhamdulillah, hajr, Zapamti da se to neće zaboraviti. Sve je zapisano. Ali isto tako i zlo je zapisano. I sve ćeš vidjeti na sudnjem danu. Pa ovi ajeti daju balans čovjeku u životu. Kaže Allah Đelešanuhu u suri više ne znam ni koja je koja sura letus elunne jeume idhin anin na'in u suri El zadnji ajet kaže Allah Đelešanuhu toga dana, sudnjeg dana, bit ćete pitani o nijametima. Ja rab, da staneš na ovom ajetu i svi znamo sura al-Hakum al i učiš na vitrama i zaustaviš se. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Ja rab, pa počneš ponavljati. Tog dana ćete pitani biti o nijametima. O čemu? O stanu, o autu, o zdravlju, o očima, o jeziku, o ušima, bit ćeš pitan o najvećoj blagodati, o svome imanu, ja rab. Koliko je ljudi u Americi, u Europi, u Australiji svakodnevno umiru, a nisu muslimani. Po vjerovanju muslimana, ako god odi sa Dunjaluka, nije musliman, vječno će u džehennem. Tebe Allah počastio da si se rodio musliman. I onda insanu dosadi to što je musliman, pa on bi morali ikako da ja da budem nešto i drugo još. Pa šta god da dođe od zapada, samo zini daj da proguta, bez ikakvih filtera. Moću se udavit, ma neće, kaže, možemo i progutati, samo gutaj. Pa znači da insan bude svjestan, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Boži poslanik jedne prilike istjerala ga iskuće glad, njega je Bubekra i Omera. Pa su ošli kod Ebu u belensari pa im donio od samo datula i kao hladne vodi. U arapskom podneblju tada hladna voda, to je možda imala Allah, zna 30 temperatura. I sjeli pod palmu, nije to bila klima da naštima 16 ili 18, pod palmu. Kad su pojeli datule i vodu, kaže Allah poslanik Ebu Bekru i Omeru. Ebu Bekri i Omere, znajte da će vas Allah za ove nijamete pitati hladovina, datule i hladna voda. Subhanallah il Kako ćemo mi na sudnjem danu odgovoriti Allahu? Naša braća sada u Siriji, u Jemenu, u Iraku, u Čečini, u Burmi i tako dalje, umiru od gladi. A mi imamo prepune kuće, koliko dnevno bacimo hrani, svi vi znate. Koliko dnevno mi bacimo hrane, bacimo prava hrana, ali ostalo je pola pite, baci. Ostalo je hljeba, ono, kako kažu, bajatiju se, baci i tako dalje. A naša braća u isto vrijeme umiru. Koliko imamo košulja i koliko imamo hlača i koliko imamo cipela, a te košulje možda neko bi mogle spasiti život. Da neko ne umre od zime. Ali će nas Allah to zatopiti. Pa će nas pitati za blagodat mira i blagostanja. Je li imamo problem da odemo do džamije na namaz? Je li ima neka sestra naša problem što nosi mahramu na ulici? Nemaš. Nemaš kod Allaha nikakvog dokaza. Imao si blagostanje, džamije lijepe, tople, fino. Sve. Ali ćemo biti pitani. Pa tako mi Allah ovaj aj da odgaja naše srce. ثُمَّ alun, yawma idin, anin ne'im. Odgajaj sebe, pusti komšiju, pusti ovoga, pusti rodbinu. Šta ću ja gospodaru reći za svoje nijamete? Kako ću ja za svoj ormar odjeće i položiti račun? Kako ću ja položiti za svoj laptop i za mobitel i za auto i za kuću i tako dalje? Boži poslanik, najbolji insan na planeti, njegove sobe su bile, kaže Iša, hadisu Buhari muslimu, ja kaže kada bi ležala u našoj sobi, Boži poslanik kad klana noći namaz, kaže, kad hoće na seždu, kaže, dirne me rukom, a iša pomjeri noge, nemam gdje seždu učiniti. Znači, tolika je soba, kako god da iša da legne, Boži poslanik je mora dodirnuti da može seždu učiniti. Znači, dva sa dva. Tolika je kuća bila Boži poslanika, ali se vratu I opet kaže, a zar nam ne budem Allahu zahvalan rob? Pa, braćo moja draga, da neko pogrešno ne nije spuno da insan ima nijamete. Vole in šekertum den nekom. Bitno je da ako imamo njemete, da i ne zloupotrebljajemo, da i ne koristimo u haram. Ako imamo mobitel, da ne slušamo muziku, da ne gledamo filmove, da ne gledamo serije, da ne dopisujemo se s nekim kom ne trebamo. To je mobitel da imaš, da imaš auto ekstra, da imaš stan. Samo nemoj da bude tu zloupotrebljavanje blagodati. Allah ti to sve dao. Wana bikum min ni'metin Allah. Sve što imate od nijameta je Allah, od Allaha. Pa ti sve to Allah dao. Allah ti dao zdravlje. Koliko je sad ljudi u bolnici. Allah ti dao oči. Allah ti dao vid. Allah ti dao sluh. Allah ti dao iman. Allah ti dao sigurnost. Samo to nemoj zloupotrebljavati. I ako budete zavalni, Allah će vam tu povećati. I zadnji ajet, iako bi, inšal, nadam se da će nekad biti kompletno predavanje, u al asr, i time ćemo završiti, kaže Allah Đelšanu, tako mi vremena, wal asr, Ova sura, kažu neki islamski učenjaci, pripisuje se taj govor šafi, da nije u Kur'anu objavljeno ništa osim sure El Asr, to je dovoljno čovječanstvu. Kaže Allah Đeršan, tako mi vremena. Ukazujući na bitnost vremena, Allah se zaklinje vremenom. Doista je insan na gubitku. Insan kao pojam. Svi insani na planetu su u gubitku. Illa, osim oni koji vjeruju, da sam ispravi svoje vjerovanje, da mu bude potpuno vjerovanje u Allaha Đelešanu. U amilu salihat i radi dobra djela. Mi imamo koliko hoćete bošnjaka, ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem. Gdje su djela? Ništa. Na, u Kur'anu na puno mjesta Allah Đelešanu kad god kaže vjeruju i radi dobra djela. Ispravno vjerovanje mora polučiti tragove, a tragovi su pokornost. Oni koji vjeruju, znači čovjek je na gubitku, osim onih koji vjeruju i rade dobra djela i preporučuju jedni drugima istinu. Moramo jedni drugima ukazivati na hajr. Kada vidimo nekoga da radi nešto loše na lijep način, po sunetu Božijeg poslanika, da ukazujemo ljudima na ono što nije dobro, da pozivamo ljude u hajr i normalno kada pozovemo ljude u hajr, doće iskušenja da će nas ljudi prozivati, onda se moramo posticati jedni drugi na saboru. Pa su to četiri svojstva i to su četiri temeljna principa kako čovjek da uspije. Da vjeruje, da radi dobra djela, da ljude poziva u hajr i da ljude poziva u sabor. Braću moja draga i uvažene sestre, za kraj, odvojite vremena, napojite svoje duše sa kuranskih riznicama. Odvojite 15 minuta dnevno, zaustavite se kod ajeta, ponovite ajete, razmišljajte, uzmite tefsire, napojite svoje duše. Molim Allah Žešanu da učini Kur'an proljećem naših srca. Molim Allah Žešanu da nas učesti na putu istine. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju, Subhaneke Allahumma da bihamdike, ešhedu en la ilaha ila in da naš znači, sljedeći predavanje bit će na programu za 14 dana, tačnije znači, 19.2. a predavač temi bit ćete nakladno obaviješti. Za 7 dana u Domu mladih skandijera držat će se seminar pod nazivom Četiri celine sure El Asr. Gost predavača će biti dr. Sato Kupcović i Hafiz Almi Krapić. Sve naše danije aktivnosti možete pratiti na Facebook stranici slavskog predavanja Kino Igman, kao i na Instagram profilu UG Alternativa. Također, ne smijemo se imati postavljenu kutiju za dobrojne priloge koje pomaže naše danije aktivnosti mogu braći da mogu sam kao ono, prvi